Kembali tim Cimat punya cerita. Dikirimkan Iksan Cimat Resenjampet Sambirjo. Malam satu Suro Cerita ini adalah pengalamanku saat mencari sejenis pusaka pada malam satu suro. Cerita iki tak alami lagi ae karo konco-koncoku. Wayah iku aku karo konco-konco niat api ngubengi desaku sing diceluk Sambirejo. Sebut ae jenengku Iksan atau Plinti. Wayah iku aku lan konco-konco padha kumpul bareng. Koncoku sing jenengi pamungkas Dilalah langsung ngomong Kilo minyak Engko Laku-laku usah-usah nyok lambiku ya Aku lan koncoku mantuk-mantuk Ayo opokan diomongnya pamungkas Ora krosok Jam ing tangan tak sawang wis ngancik rolas wengi. Aku arep pamit karo kanca-kancaku yen arep adus dhisik ning gak dientuki mergo selak isuk jarine. Aku banjur raup lan langsung budal ngubengi desaku. Lagek mlaku ae awakku krasa gak enak banget. Ning atiku ngomong, apa iki pertondo? Yen ana makhluk gaib sing arep nggodha aku lan kanca-kancaku. Kabeh tak kipatake. Kabeh ora tak gatek. Aku langsung mlaku ae. Dilalah pas teko pojokan desaku, pinggir kulon iku. Jebul aku krungu swara wong nangis. Wisnu sing melu karo aku banjur dhek celuluk lan ngomong. Susu susu susu su, su, su, Чуара покой. Акут, ah а, ah, а, ah, akuti. bis, satu Roy. Dan lain, aku terus. banjur aku lan kanca-kancaku terus ke lumakuku teko pojok kidul. Aku dhewe ngerti jebule ana gandruwo sing gedine ra kaprah. Setengah mati rasane atiku ngerti gandruwo sing sakono gedine. Ulu citokku mengkorok rasane ora iso apa-apa. Arep mlayu ra iso mlayu, arep omong ora iso omong. pamungkas dilalah ngomong miyak sepining swasana kuwi. ini lho, leren, aku leren. Ayo nenangno pikiran. Ayo padha leren dhisik kene. Ora patek suwe jebul ana swara macan sing banter banget. wedi kura karu-karuan. Hananging mergo duwe niat karo kanca-kanca lan akeh dadi rasa wedi dikipatake. Teko tengah bisa ku krasa adem banget nganti sak terusé nganti pojok lor. Hak ono memedi meneh. Ono nek disaku wit asem sing gedene banget. Lari-lari utawa kanca-kanca ngajak leren kono. Jarine menawa wae diwene keris. Leren gini loh. Masar wit asem sapa ngerti engko nek keris. Andi teko kono rasane jarene wis krasa panas banget. Deke ra gelem leren mergo jarene diweruhi wong sing gedene ra karo-karuan. Kanca-kanca kabeh padha gak roh. Ape mlayu ya ora iso mlayu perkaya dicekeli karo penghuni wit asem mau. Aku banjur ngomong, sepurane mbah sepurane sepurane aku oh, aku mau pengin roh wujudmu karo kanca-kancaku aja ganggu meneh mbah aku banjur iso mlayu karo kanca-kancaku lagek wae iso mlayu lan mlaku ape mulih jebul ana swara rame banget sing jaga desa aku langsung mlebu ning kramean iku le nang mulih iki dudu panggonmu. Ana wong tuwa sing oleh peweling karo Paring piweling supaya aku enggal-enggal bali menyang omah. Mergo ramining keramaian iku saka bangsa lelembut. Tak sawang maneka warna wedi nang kono. Keramaian iku jebul ning tengah kuburan. Aku wae langsung mlayu ra karo karuan. Sewengi ku aku gak iso turu perkara kelingan kedadianku. iki cerita semene wae saka aku Jimatres Jampet Sambirejo Iksan bersama tim Jimat